Ասկերանի շրջանում սկսվել է ծորենի հունձը։ Ըստ ֆրանսիացի նախկին համանախագահի անհնար է Արցախը վերադարձնել Ադրբեջանին։ ՆԱՏՕ-ն կոնկրետ դեր չի խաղում Արցախյան հակամարտության տեսանկյունից։ Ռուսաստանի տնտեսական ճգնաժամի կանխատեսումները չիրականացան։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան դատապարտված են համատեղ ապրելու։ Վիկտոր Յանուկովիչի նկատմամբ հերակակարքով դատավարություն է սկսվել։ Ամարասի հովտում կանցկացվի թթի փառատոն։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Մի քանի օրից Ասկերանի շրջանի հողատարածքներում կավարտվի գարուհունձը։ Արդեն 3 օր է, ինչ շրջանի դաշտերում սկսել են ցորենի բերքահավաքը։ Բերքատվության ցուցանիշները խոստումնալից են։ Բերքահավաքի ընթացքին 3 հետևել է Արցախի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Գյուղոլորտի պատասխանատուների եւ շրջանային վարչակազմի ղեկավարության մասնակցությամբ վարչապետը նաեւ խորհրդակցություն է հրավիրել։ Քննարկվել են մթերվող ցորենի գնի հետ կապված եւ բերքահավաքը անկորուստ կազմակերպելու հարցը։ dostlarım. Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հունիսի 14-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակարակորթի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 150 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաշապի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1300 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական դիրքերի պահպանություն։ Անհնար է Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձնել Ադրբեջանին։ Այս մասին հունիսի 19-ին Երևանում ընթացող ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վիայժողովի սեմինարի ժամանակ հայտարարել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի նախկին համանախագահ Ժակ Ֆորը։ Նրա խոսքով Ղարաբաղի բնակչությունը հայկական է եւ այն չի ուզում փոխել իր կարգավիճակը։ Սա իմ անձնական համոզմունքն է, բայց պարզ է, որ նշված արդյունքը պետք է արտահայտվի ազատ կամ արտահայտության միջոցով։ Ես անձամբ հույս ունեմ, որ դա հնարավոր կլինի, ասել է Ժակ Ֆորը։ Ադրբեջանը կենտրոնանում է միայն մեկ սկզբունքի վրա, այն է տարածքային ամբողջականությունը, իսկ Հայաստանը հիմնվում է բոլոր երեք սկզբունքների՝ ուժ չկիրառելու, ազգերի ինքնորոշման իրավունքի եւ տարածքային ամբողջականության պահպանման վրա, ասել է Ժակ Ֆորը, հավելելով, որ Հայաստանը փորձում է միաժամանակ հիմնվել Ռուսաստանի հետ կնքած պաշտպանության ոլորտի պայմանագրի վրա։ Ժակ Ֆորի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունները հանգեցրել են գաղափարների, բայց ոչ կոնկրետ արդյունքի։ Որն է պատճառը։ Ամենակարևորը կողմերի միջև վստահության բացակայությունն է։ Մենք խոսում ենք երկու երկրների նախագահների մասին, կա նաև դիվանագետների խնդիր, որոնք կապ են հաստատում երկու նախագահների միջև։ Կողմերից յուրաքանչյուրը խոսում է հակառակորդի կողմից համաձայնագրերին չհետևելու մասին ընդգծեց Ֆորը։ Նրա խոսքով եւս մեկ գործոն է տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքը։ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն ավելի մեծ է, քան Հայաստանի ողջ բյուջեն վերցրած։ Ղարաբաղի հարցում պետք է լինի քաղաքական կամքի եւ փոխզիջումների մտնոլորտ։ Կա լարվածության մեծացման վտանգ։ Ժամանակը կողմերի եւ միջնորդների օգտին չի խաղում, եզրափակեց Ժակ Վորը։ ՆԱՏՕ-ն կոնկրետ դեր չի խաղում Ղարաբաղյան հակամարտության տեսանկյունից, բայց մենք տեսնում ենք, որ խնդիրը խոչընդոտներ է ստեղծում Հարավային Կովկասի մեր գործընկերային հարաբերությունների համար։ Այս մասին հունիսի 19-ին Երևանում ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վիայժողովի 89-րդ սեմինարի ժամանակ հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի շտաբ բնակարանի Եվրատլանտյան ինտեգրման եւ գործընկերության հարցերով ավակ փորձագետ Շտեֆան Էլգերսման։ Նրա խոսքով ՆԱՏՕ-ն կշարունակի իր ուշադրությունը կենտրոնացնել Հարավային Կովկասի բոլոր 3 երկրների հետ համագործակցության վրա։ Մեր դիրքորոշումն առաջին հերթին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին աջակցելու մեջ է, որը շատ դրական դեր է խաղում։ Մենք պետք է փորձենք վստահ լինել, որ շարունակելու ենք մեր գործընկերային հարաբերություններն առանց որևէ դանդաղեցման, ընդգծել է Էլգերսման։ Նա հավելել է, որ Հայաստանի ներգրավվածությունը ՆԱՏՕ-ի ծրագրերում, Աфghanստանում եւ Կոսովոյում խաղաղապահ առաքելություններում գեղեցիկ միոր կավարտվի։ Հետևաբար ինչպես ենք ապահովելու մեր այս համագործակցության շարունակությունը հարցը բարձրացրել փորձագետը։ Անկամ եթե որոշ հայ եւ ադրբեջանցի քաղաքագետներ ընդունում են մադրիդյան սկզբունքները, այն միակողմանի լուծումների մեղմ տարբերակն է։ Այս մասին երեք Երևանում հայտարարեց Լոնդոնի հաշտեցման ռեսուրսներ գազམ་ակերպության Կովկասյան ծրագրի ղեկավար Լոուրենս Բրոյերսը։ Նրա խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը մադրիդյան սկզբունքներով անորոշ է մնում։ Դա ենթադրում է, որ սկզբունքներն այդքան էլ կարևոր չեն գլխավոր խնդրի լուծման, այն է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի սահմանման համար ընդգծեց Բրոյերսը։ Նրա խոսքով ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը համագործակցության փոքր հնարավորություն է։ Թվում է, թե ոչ ոք չի ուզում գործնել ուժերի ներդաշնակության այս յուրահատուկ օրինակը։ Մինսկի խումբը հուսալի գործոն է եւ թվում է բոլոր գործընկերները գնահատում են այն։ Արևմուտքն այլևս չի ուզում բախումներ ունենալ Պուտինի հետ, իսկ Պուտինը ցանկանում է ցույց տալ, որ չի ուզում խնդիրներ ունենալ Արևմուտքի հետ, նշեց Բրոյերսը։ Նա նշեց, որ անհրաժեշտ է վերջ դնել հանդիպումներ ունենալու հարցում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների եւ արտգործնախարարների մենաշնորհին։ Կարելի է վերականգնել պաշտպանության նախարարների միջև կապը։ Կարող են բանակցել նաեւ գյուղատնտեսության նախարարները։ Արտգործնախարարները պետք է հանդիպեն ոչ թե արտասահմանում, այլ պետք է այցելեն միմյանց երկրներ, հավելեց Բրոյերսը։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վիայժողովի մասնակիցները ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վիայժողովում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար Գորյուն Նահապետյանի եւ պատվիրակության անդամներ Էլինար Վարդանյանի, Թևան Պողոսյանի ուղեկցությամբ հունիսի 19-ին այցելել են Ծիծեռնակաբերդի հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Պատվիրակության անդամները ծաղիկներ են խոնարել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին եւ 1 րոպե լռությամբ ու խոնարհումով հարգել 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակը։ Նրանք եղել են նաեւ ցեղասպանության թանգարանում։ Այսօր կայացել է Նասոն Ստեփանյանին նվիրված գրքի շնորհանդեսը, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում այսօր կայացավ խորհրդային միության կրկնակի հերոս Շուշիից սերող Նելսոն Ստեփանյանին նվիրված Ղարաբաղի փառապանց արծիվը վերնագիրը գրող գրքի շնորհանդեսը, որի հեղինակն է ռուս պոետ, լրագրող, զինվորական նավաստի եւ պատմաբան Վիկտոր Գեմենովը։ Հերոսի կյանքի ու գործունեության մասին պատմող ելույթներով ու երախտիկի խոսքով հանդես եկան մշակույթի գործիչներ, դասախոսներ։ Մշակութային ժառանգության եւ ժողովրդական արհեստների գծով մասնագետ Երազիկ Դանիելյանը կարևորում է ապագա սերունդների ազգասիրական դաստիարակության խթանման հարցում այս օրինակ գրքերի տարածումը։ ՄՂ մշակույթի եւ ետասարության հարցերի նախարարության անունից նախ ուզում եմ մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել Կալինա գրագդում ապրող մեր ազգակցին Ֆելիքս Գևորքյանին, ում առաջարկությամբ այսօր մենք կարողացանք կազմակերպել այս հետաքրքիր հայրենասիրական միջոցառումը։ Գրքի հեղինակ Վիկտոր Գեմանովին։ Կարծում եմ, որ նման միջոցառումների կազմակերպումը այսօր մեզ համար առավել եւս շատ կարեւոր է, քանզի մենք ներքաշված ենք պատերազմի մեջ եւ մենք պետք է կարողանանք դասեր քաղել անցյալից իմանալ մեր պատմության հերոսական էջերը։ Միջոցառմանը ցուցադրված ֆիլմի շնորհիվ ներկաները մանրամասն ծանոթացան հայոթաչուի անցած ռազմական ուղուն, փայլուն հաղթանակներին ու ձեռքբերումներին, ծովի վրա օթային մարտերում ցուցաբերած խիզախության եւ թռիչքային բարձր վարպետության համար Ստեփանյանը ստացել է Բալտիկայի մրկահավ պատվանունը, անձամբ ջրասույզ է արել ճշնամու 13 նավ, ոչնչացրել 80 տանկ, 600 ավտոմեքենա, 27 օթանավ։ Ներսոն Ստեփանյանի իմացյալ մահը դարձավ քաջության ու անznազողության վառ օրինակ օթային ռազմական պատմության մեջ։ Աննա Ղուկասյան այսօր Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանում խոր տնտեսական ճգնաժամի կանխատեսումները չիրականացան։ Երկրի տնտեսությունը կայունության մեծ բաշար ունի։ Այս մասին երեք հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սանկտ-Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի ժամանակ։ Դերևս անցյալ տարվա կեսին կանխատեսում էին, որ մենք խորը տնտեսական ճգնաժամի մեջ ենք լինելու։ Դա տեղի չունեցավ։ Մենք կայունացրինք վիճակը, մարեցինք իրավիճակի բացասական դատանումները եւ վստահ քայլում ենք բարդությունների վրայով ասել է Պուտինը։ Նա կարծում է, որ իրենց հաջողվել է նաև կայունացնել փոխարժեքը, չկիրառելով կապիտալի շարժի սահմանափակումը եւ պահպանելով պահուստները։ Ռուսաստանն ապագայում կարող է կրկին միանալ մեծ ուտնյակին, չնայած Կանադայի հակառակ դիրքորոշմանը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ես չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորել, սակայն եթե Միացյալ Նահանգներն ասեն, որ Ռուսաստանը պետք է վերադառնա մեծ ուտնյակ, ապա Կանադայի վարչապետը կփոխի իր դիրքորոշումը, ասել է Պուտինը։ Ավելի վաղ Կանադայի վարչապետ Ստիվեն Հարփերը հայտարարել է Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների սահմանման պատրաստակամության մասին։ Ղրիմի Ռուսաստանին միանալուց հետո Ռուսաստանը հերացվել է միջազգային ակումբից եւ այժմ խումբը կոչվում է Մեծ 7-նյակ որի անդամ են Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Իտալիան, Կանադան, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Ճապոնիան։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան դատապարտված են համատեղ ապրելու անկախ հանգամանքներից, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի նիստում։ Ինչ էլ լինի, արդյունքում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան դատապարտված են համատեղ ապրելու, ասել է Պուտինը, եւ նշել, թե ռուսներն ու ուկրաինացիները մի ժողովուրդ են ընդհանուր պատմությամբ եւ հոգեվոր արմատներով։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի նկատմամբ հերակակարգով դատավարություն է սկսվել։ Նման տեղեկություն է հաղորդել Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Վիկտոր Շոկինը։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը Յանուկովիչին կասկածում է խոշոր չափերի կաշառք վերցնելու մեջ։ Նրանից բացի 6 քրեական դատական գործընթաց է սկսվել 7 անձանց նկատմամբ, որոնք նախկինում պաշտոնատար անձինք են եղել։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազն ասել է, որ այս գործերով դատական վճիռներ ստանալուց հետո հնարավոր կլինի դիմել եվրոպական դատարաններ, ինչը թույլ կտա վերադարձնել այն միջոցները, որոնք հանցավոր կերպով ստացվել էին այդ անձանց կողմից։ Ներկադրությամբ Յանուկովիչը Ռուսաստանում է, նրա նկատմամբ Ինտերպոլը միջազգային հետախուզում է հայտարարել։ Ռուսաստանից դուրս գալու դեպքում նա կձերբակալվի։ Ամարասի հովտում կանցկացվի թթի փառատոն, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Զբոսաշրջության զարգացման նպատակով Արցախի զբոսաշրջության վարչության նախաձեռնությամբ հունիսի 27-ին Մարտոնու շրջանի Ամարասի հովտում կկայանա թթի փառատոն։ Վարչության պետ Սերգեյ Շավերդյանը խոստանում է, որ փառատոնը բովանդակությամբ ու գազམ་ակերպչական առումով հակեցած ու հետաքրքիր է լինելու։ Սերգեյ Շավերդյանը նշում է, որ չնայած փառատոնի հիմնական նպատակը զբոսաշրջիկների ուշադրությունը գրավելն է, այնուհանդերձ այն նաև ոչ պակաս նշանակություն կունենա տեղական, հատկապես գյուղմթերքի արտադրության զարգացման, Արցախյան խոհանոցի հանրահարց վարչակման, ինչպես նաև համայնքների մշակութային կյանքի աշխուժացման հարցերում։ Փառատոնը նաև ունի ոչ քիչ կարևոր նպատակ՝ տեղի համայնքներին, տեղի բնակչությանը լրացուցիչ եկամուտների աղբյուրներ ձևավորելու առումով եւ բնակչության հնարավորություն կընձեռվի փառատոնին մասնակցել իրենց սեփական արտադրանքի վաճառքով, իհարկե կուզենան նաև կհյուրասիրեն մարդկանց։ Փառատոնը կուղեկցի մշակութային հակեցած ծրագրով ավանդական երկու պարով խաղերով։ Փառ փառատոնը մենք կփորձենք վերածել երկարատև ժամանցի վայրի։ Մարդիկ կկարողանան հնարավորություն կունենան թուտ տապել, օգտագործել իրենց տապած թուտը, հնարավորություն կունենան մասնակցելու թթից օղի պատրաստման, դոշապ եփելու գործընթացին, նաև տեղում կարող են օգտվել այդ բարիկներից գնել թարմողի թամ դոշապ։ Արցախում թթայգիների առատությունը անհերքելի ապացույց է արցախցիների կյանքում մեղրածոր սև ու սպիտակ այս պտղի մնայուն տեղի մասին։ Հնուցի վեր թութը լայն կիրառում է գտել նաև ժո ժողովրդաբժշկության մեջ, իսկ թթի թափտալը դարձել ոչ միայն թութ հավաքելու գործընթաց, այլ հարևաններով հավաքվելու, շփվելու ջերմ ավանդույթ։ Նշենք նաև, որ նախքան պատերազմը Արցախում լայն տարածում ուներ շերմապահությունը, իսկ Ստեփանակերտում գործում էր աղարմետաքս կոմբինատը, որի արտադրանքը լայն սպառում ուներ խորթային տարբեր երկրներում։ Այս փառատոնին կազմակերպիչները հոգացել են նաև մոռացության մատնված արհեստը հիշեցնելու մասին փառատոնի ընթացքում ընդգծել թթվի ծառի որպես մետաքսի արտադրության հիմք եւ այդ առումով այնտեղ կկազմակերպվի փոքր ցուցահանդես, որը կնկարագրի հասարակության թե ինչպես է թութից մետաքս ստացվում եւ նաեւ իհարկե մեր երբեմնի տնտեսական ամնահազով ձեռնարկության Ղարաբաղի մետաքսի կոմբինատի արտադրանքը կցուցադրվի, ցուցադրվեն գործիքներ, որոնցով այդ արտադրանքը իրականացվել է ժամանակին։ Բելալալայան այսօր Արգենինայում բացվել է մարդու իրավունքների թեմայով միջազգային 16-րդ կինոփառատոնը, որի բաժիններից մեկը նվիրված է Հայաստանին։ Ցուցադրվելու են աշխարհ առանց տղամարդկանց, Արարատի ցային կողմ, հիշողություններ առանց սահմանների եւ Թևանի հայկական ֆիլմերը։ Բուենոս Այրեսի Հայդադի գրասենյակի ղեկավար փառատոնի ժյուրիի անդամ Կարոլինա Կարագյոզյանի խոսքով Հայաստանի հետ կապված ֆիլմերը նյութեր են, որոնք ցույց են տալիս ցեղասպանության ընթացիկ հետևանքները, որը նույն նույնիսկ այսօր 100 տարի անց անբադիժ է մնում եւ մշտապես հերկվում է այն իրականացնողի թուրքական պետության կողմից վերջին տարիներին նաեւ աջակցություն գտնելով իր ռազմավարական գործընկերոջ ադրբեջանի կողմից։ Գործարար Լևոն Հայրապետյանի դատավարությունը կսկսվի հունիսի 15-ին Մոսկվայի քաղաքային դատարանում։ Այս մասին հայտնեցին գործարարի հարազատները։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը տնային կալանքի տակ է թողել Լևոն Հայրապետյանին։ Նշենք, որ ապրիլի 13-ին Հայրապետյանի գործը առանձնացվել է Բաշնեֆտի ընդհանուր գործից եւ մնացել է միայն Իզմեստիևից գումարների յուրացման դրվագը։ 2015-ի մայիս ամիսը 136 տարվա դիտարկումների ընթացքում ամենաշոգ մայիս ամիսն է։ CBS News-ի փոխանցմամբ 2015-ն էլ մինչև այս ամսվա դրությամբ ամենաշոգ տարին է դիտարկումների ամբողջ ժամանակաշրջանի ընթացքում եւ ամբողջ աշխարհի կտրվածքով։ Այս մայիսը 1.5 աստիճանով ավելի շոգ է եղել, քան ամբողջ 20-րդ դարի միջին նման ջերմաստիճանը։ Նման տեղեկություններ է հրապարակել ԱՄՆ-ի օվկիանոսային եւ մթնոլորտային դիտարկումների վարչությունը։ ԱՄՆ-ի կտրվածքով նույն զեկույցում նշվում է, որ մայիս Երեսն ամենախոնամն է եղել այդ երկրի համար։ Մինչ այժմ այս տարվա շոկը ամենից ողբերգական ձևով զգացվել էր Հնդկաստանում։ Այնտեղ միայն այս տարի շոկից 2200 մարդ է մահացել։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ անբավարարություն, առավելապես առաստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 5 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 20, ցերեկը 29-ից 32 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։